Awit ni Solomon, Kabanata 1 Ito ang pinakamagandang awit ni Solomon. Babae, akong ito'y pinupupog, sinisiil mo ng halik. Ang dulot ng pag-ibig mo'y mainam pa sa alak. Ang taglay mong halimuyak, saan kaya ito tulad? Simpangon ang pangalan mong, ang samyoy malaganap kaya lahat ng dalaga ay iyungang nabibihag. Ako ngayon ay narito, isama mo kahit saan, at ako ay iyong dalhin sa silid mong pahingahan. Tiyak akong liligaya, ngayong ikaw ay narito. Ang nais ko ay madama ang alab ng pag-ibig mo. Pagsinta mo'y mas gusto ko kaysa alinmang inumin. Hindi ako nagkamali na ikaw nga ang ibigin. Dalaga sa Jerusalem, ang ganda ko'y kayo manggi, katulad ko'y mga toldang, sa kedar pa niyayari, tulad ko rin mga tabing sa palasyo ng hari. Huwag akong hahamakin ng dahil sa aking kulay, pagkat itong aking balat ay nasunog lang sa araw. Itong mga kapatid ko'y hindi ako kinalugdan, nagkaisa silang ako'y pagbantayin ng ubasan. Pinagyamat sininop ko ang nasabing pataniman. Ano pat ang sarili ay kusa kong napabayaan. Itong aking pakiusap o giliw kong minamahal, sa akin ay sabihin mo, pastulan ng iyong kawan. Sa init ng katanghalian, pahingahan nila'y saan? Sa akin ay ituro mo, nang ako ay di maligaw. Mangingibig, kung nais mong malaman o babaeng napakaganda, ang dapat lang na gawin mo ay sundan ang mga tupa. Ang kawan ng mga kambing ay doon mo alagaan sa tabi ng mga tolda ng pastol ng aking kawan. Saan ko ba itutulad ang gayuma mo, aking hirang? Sa kabayo ng faraon? Anong ganda kung pagmasdan? Mga pisnging malalambot, may balani, may pangakit, na lalo pang pinaganda ng pahiyas na naglawit. Ang nililok na lieg mo kung masdan ko'y anong rikit? Lalo na nga kung may kuwintas na doon ay nakasabit. Ika'y aming igagawa ng kuwintas na gintong lantay, palamuting ikakabit ay pilak na dinalisay. Babae, habang siya'y nakahimlay, tila hari ang katulad, ako na may magsasabog ng mabangong halimuyak. Ang samyo ng aking mahal ay katulad nitong mira, habang siya sa dibdib ko'y nakahilig na masaya. Ang kawangis ng mahal ko'y isang kumpol ng bulaklak sa ubasan ng Engedi, magiliw kong pinamitas. Mangingibig, maganda ka aking sinta ang mata mo'y mapupungay, nagniningning, nang aakit, habang aking minamasdan. Babae, makisig ka, aking mahal. Anong kisig? Anong inam? Magiging himlayan nati, laging kulay na luntian. At cedar ang siyang biga nitong ating tatahanan, mga Kisame ay pinong pili, kahoy na talagang maiinam.